Znajte da je važno čuvati okoliš. Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o nečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. I evo nas u još jednoj emisiji Zeleni telefon preko puta mene kolegica Marija Ražnjević. Dobar vam dan. Dobar dan. O čemu ćemo danas razgovarati? Ovih 15 minuta? Danas ćemo razgovarati o šumama, odnosno o problemima koji se tiču šuma. mm Doveli ste nam i gosta, o kome se radi? riječ je o gospodinu Oliveru Lajniću, on je predsjednik Hrvatskog šumarskog društva, osoba sa bogatim šumarskim iskustvom, tako da mislim da ćemo moći svašta zanimljivo i korisno čuti Što reći, nego idemo u šume. Svakom četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Evo možemo čuti odmah na početku što se to najviše prijavljuje kada je riječ o šumama. Hm? obično građani kada zovu vezano za šume onda su u pitanju dva problema. Ili je riječ o divljim odlagalištima koja su nažalost sve prisutna, evo provlače se doslovno kroz svaku našu emisiju pa tako i ovu. ili je riječ o nekontroliranoj sjeći šuma. Dakle, mhm. to je ono što građani najviše primjećuju, ono što ih najviše smeta i ono što nam zapravo najčešće prijavljuju. Dobro. možemo odmah upitati našeg e, gosta, gospodina Olivera e, Vlajnića, da nam kaže koja su iz njegovih e, osobnih iskustava koji su najveći problemi što se tiče šuma. Dobar dan, pozdrav svim slušateljima Trend Radija. Pa, pa evo, što se tiče ove dvije tematike, znači otpada i nelegalne sječe šuma, mogli bi reći da zakonski sve riješeno, da se zna da se otpad ne smije lagati u šumi, da je dužnost u državnim šumama da to moraju čuvati lugare ali svi zaposlenici koji rade u hrvatskim šumama, a da zakon kaže da u privatnim šumama ta zakonska obaveza čuvanja se odnosi na njih same kao vlasnike, ali to je danas u Hrvatskoj problem zato što puno vlasnika nije blizu svojih šuma što se ne može organizirati to čuvanje kako vlastoj reži, a tako ne platiti nekog drugoga da to radi. Problem je mali rasipkanih čestica koje se nalaze svagdje diljem Republike Hrvatske, a pogotovo je ovdje u blizini Karlovca, recimo Kordun Banovina, plavio područje uz granicu Slovenijom, a nastao je jedan problem ulaskom Republike Hrvatske i Europsku uniju kad su granice postale otvorene i kad je ta kontrola prelaza drvnog materijala postao malo, malo problematična pa znači i ilegalna sjeća šume i to odlaganje otpada pa se događa da možete naći otpad koji je zapravo porijeklom iz Slovenije na hrvatskoj strani <laughs> i tu već traju godinama ekološko društvo Žumerak znam je organiziralo akcije čišćenja puno toga recimo udruga Žmergo iz Opatije na području cijele Hrvatske organizira već pet godina tu akciju Zeleno čisku to se sve radi ali to je zapravo samo saniranje onog problema koje bi trebalo na početku rješavati da se to uopće ne događa jedino po meni je učinkovito pravo utjecanje na svijest građana, počev edukacije od vrtića, od osnovne škole pa dalje, da se ne događa da se takav otpad odlaže, a i normalno komunalne redari, komunalne organizacije da djeluju na ljude i da se pokuša riješiti, pogotovo tamo gdje su siromašnija područja, da se to organizira, da se ljude dovoljno educira, obavještava, da, da taj otpad na vrijeme se usmjeri tamo gdje on treba biti, ali ovako kad taj otpad se prolazi u šumi, onda je problem i to je opet dodatni trošak, treba organizirati akcije, treba platiti stroje, treba ljude. Evo, mislim da najviše ćemo postići na edukaciji, a sad dok je ovakva situacija, onda dobrom organizacijom kako svi službi koji su uključene u to, da se to pokuša što više očistiti, da budemo stvarno lijepa naša, a što se tiče ovoga ilegalnih sjeća, tu je možda treba razlikovati dvije stvari. Ljudi, lajci, nekad kad vide da su uklonjena sva stara stabla, misle da je to nelegalna čista sjeća, a to je po zakonu o šumama u Hrvatskoj sjeća koja se zove oplodna sjeća, ali ispod toga se mora nalaziti mlada, nova šuma, pomladak. Mhm. I to je po zakonu dopušteno. Ali imaju problem ako se događa sjeća, to je danas većinom problematično u tim privatnim šumoposjedima, pogotovo kod tih što sam već spomenuo vlasnika koji se tu ne nalaze i to je evo rekao sam već od ulaska Hrvatske unije Uniju postao jedan mali Eldorado i to je problem zapravo cijele Republike Hrvatske gdje čak ni šumanski inspektori ne mogu ovaj puno se u tome snaći, imaju dosta problema. Zapravo ljudi nekad i sami šumovlasnici potiču, nađu nekog da im tu šumu riješi, da im posjeća, da zarade neka novce, što je sve u redu, ali na kraju se dogodi da se posjeće više nego što se smije. Mhm. E, svi građani koji imaju bilo kakva pitanja, slobodni ste, možete podići slušalicu u ovom trenutku 0805160, primamo pozive u emisiju kroz ovih e, dvije, tri minute, pa evo ako imate bilo kakvo pitanje, mislim da ovo idealna situacija da to i postavite. Marija, sigurno imate vi pitanje za naše gosta. A, pa da, evo vezano recimo za tu nekontroliranu, nelegalnu sjeću šuma. Inače, će mi ćemo savjetovati znači svakom ko nam prijavi to na naš zeleni telefon da se obrati šumarskoj inspekciji i naravno ako je znači tako to počinjeno od strane neovlaštene osobe da prijavi i policija jer je o kaznenom dijelu krađe. Međutim, gospodin Lajnić je već nešto tu sad ispominjao. Koliko je zapravo ovaj, u praksi, koliko se često čak i uz pomoć policije, znači šumarskoj inspekciji je teško, znači da sama se bavi tim problemom. Ali evo recimo uz pomoć policije da li možda imate nekakvih saznanja e, koliko slučajeva bude riješeno da se zaista uhvate počinitelji jer koliko sam malo istraživala i ovaj po internetu i gledala e, riječ je o ljudima koji su već ovaj dobro uhodani u takve akcije i zapravo barem se tako piše da, da im je zapravo teško ući u trag i da ih je zapravo teško uloviti. Je, točno je to što ste rekli, ovaj, kaže, to je zadnjih par godina postao jedan dosta unosan biznis gdje se eto, koriste ta situacija da dobar dio stanovništva nije na području gdje se nalaze te šume. Policija isto obično dolazi u situaciji te kad je djelo učinjeno i kad je to teško zapravo rješavati, zato bi ova preventiva da se pokuša na vrijeme prijaviti ovaj, kad je baš nešto sumnjivo, znači kretanje nekakvih kamiona, traktora, da se onda možda ranije uspije to spriječiti. Ima slučajeva, sad ja ne mogu reći u postotku koliko se uspije to rješavati, ovaj, to, ali ono koliko je meni poznato, to je ipak u puno manjem dijelu odnosu na, na ono što je počinjeno, ono što se zapravo uspije otkriti i, ovaj, sankcionirati. Mm -hmm. Očito su se malo usporili onda. <laughs> E, isto tako, ovaj, e, naišla sam na jedan podatak kako ovaj, e, šume koje su u vlasništvu Hrvatskih šuma, odnosno koje su u državnom vlasništvu, znači tu je organizirano čuvanje i sve. A ove privatne su nekako više na meti upravo zbog toga. Pa možda nekakav prijedlog znači ljudima koji su vlasnici šuma na koji način možda da se pokušaju obraniti od toga ili najbolji primjer su ovaj šume recimo u Austriji u pokrajini Gradišće gdje isto imaju tako male čestice slično kao što je u Hrvatskoj. Oni imaju svoje zadruge gdje onda zajednički mogu rješavati i samo sjeću i samo čuvanje šuma, dok ovdje kad su pojedinačne čestice, a u Hrvatskoj postoje kompleksi gdje znači imamo puno čestica privatnih šuma koji čine jedan šumski kompleks njima jedan predlog da se udruže razne udruge šumoposjednika ili zadruge i da onda pokušavaju zajednički rješavati. To im postoji na mogućnosti i apliciranja ne fondove EU unije gdje se sad mogu raditi i šumske prometnice ovaj, i ulagati u, u unapređenje i razvoj tih šuma, a kroz to se može onda znači naći i možda da se dogovori nekako čuvanje šuma i da se suzbiju takve stvari. Jer to je jedno bogatstvo, jedan resurs ovaj, koji Hrvatska treba čuvati jer Hrvatska ima skoro 50% površine pod šumama a od toga je neki 22% je u privatnu što Znači mi zapravo taj dio resursa gubimo, tu, tu i država zakinuta ako se nelegalno sjeća u pitanju, znači nema ni poreza na te stvari, a znači to, to nisu male količine koje se na to odnose. Evo ja bih još jedan put e, spomenula da možete postaviti pitanje u emisiji 08005160. Imamo građane još koju minuticu pa bih molila da se malo požurite do svojih telefona jer znam da sigurno imate kakvo pitanje da sam na vašem mjestu sigurno bi nazvala ali mm, u ovom trenutku sad neću širiti previše temu više ću pitati ovaj. ovi dijelovi e, šume koji su neoznačeni ta područja koja se ne zna a, uopće znam da još za, za bivših nam država još uvijek e, pošto se ne zna uopće tko je što točno naslijedio koja je to čestica veliki su problemi to su e, sječe zapuštena, zapušteni dijelovi Šume opće uopće ne zna kome pripadaju, pogotovo recimo onaj dio oko ribnika, znate na što mislim, jel? A, kako riješiti evo te stvari? Pa, <clears throat> zapravo ovaj, u zadnje vrijeme se dosta radi da se baš te šume koje nisu obilježene da se izrađuju po zakonu šumam programe za gospodarenje šumama taj, tu šumu koju ste spominjali, tamo znam da je predel Lipnik. E, to je jedan mhm. dobar predel, znači gdje, su, je više tih šumovlasnika na jedno, oni su dobar primjer kako bi se mogli udružiti u jednu svoju udrugu i zajednički brinuti o toj šumi jer svako za sebe će to puno teže moći raditi, a preko tih gospodarenja za šume onda će se zapravo prema pravilima struke odrediti gdje se smije sjeći, koliko se smije sjeći, to, to će im biti lakši pristup i znači i doći do nekih sredstava iz ovoga fonda za ruralni razvoj, a a to je onda svakako oplemenio i, i te to šume, a i ti vlasnici će moći doći do nekih prihoda, zapravo šta im vredi ta šuma ako ti, te šume neće bar imati neke prihode kako drveta ili sporedne šumski proizvoda. Jel, šteta je da im možda i onaj kesten ili neke druge ovaj biljke da im neko pokrade, a da oni od toga nemaju koristi. Tako je. Marija, imate još kakvo pitanje? pa možda eventualno ovaj poruku našim slušateljima evo, vezano i za ovaj e, otpad u šumama. E, ako ga uoče, evo ja im savjetujem da se obrate inspekciji zaštite okoliša zato što imamo zbilja divne inspektorice zaštite okoliša koje stvarno postupe po svakoj prijavi to u relativno kratkom roku i ovaj, uglavnom taj otpad bude uklonjen. Tako da nemojte samo proći pored toga, zatvoriti oči i misli taj joj, ako se makne sutra će biti opet, kažem, evo, inspekcija zaštite okoliša, barem na ovaj karlovačkom području, stvarno jako dobro radi svoj posao, tako da obratite se njima za taj problem. Ajmo na kratku pauzu. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građana građanima, okolišu i prirodi. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My, my name's Blurry give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, Wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, Wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, Wake up, you need to make money. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Evo možemo čuti što nas to očekuje od koje kakvih akcija, kao na primjer u tvrtki Čistoća. Marija? Da, ovaj, zovemo gospođu Jurković danas obavijesti o tome. Može, ajmo čuti. Dobar dan, želim vama u studiju i slušateljicama i slušateljima Trend Radija. Od predstojećih aktivnosti Čistoća Karlovac izdvojam postavljanje mobilnih eko otoka na druge lokacije. Naime, poslije Borlina, Boni stativa, Zagrad, Kalvarije, Vučjaka, a potom i Cerov Vukmaničkog, Knez Gorice, Ladanjaka, Selišća i Tušilovića, od ponedjeljka 16. svibnja pa do 29. svibnja mobilni eko otoci bit će na području Gornjeg Mekušja, Kamenskog, Logorišta i Vukmanića. Lijep pozdrav i do slušanja. A na samom kraju emisije htjela bih još čuti o čemu ćemo govoriti u idućoj. u idućoj emisiji malo ćemo se dotaknuti nekih aktualnih okolišnih problema, odnosno bit će to evo, jedan konkretan primjer, konkretan slučaj koji smo u zadnje vrijeme dobili. Malo ćemo porazgovarati o samom slučaju, uh, o načinu njegova rješavanja, o problemima uh, s kojima se pritom susrećemo. Ja bi se zahvalila gospodinu Vlajniću što je došao u emisiju Zeleni telefon. Hvala vam lijepa. I naravno Marija, zahvalila bi se i vama do sljedećeg četvrtka do 13 sati u redu. je, vidimo se do Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Hrvatske.